عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان هل راهم قد ألجموا فارتاع كل لساني dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sarki muna gode masa muna neman agajinsa da gudunmawarsa da taimakonsa da kulawarsa da shiryar wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shugaban annabawa da manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama da talibai da alayensa masu daraja da sahabban sa yarda yardaddun Allah da duk waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ta izuwa ranar sakamako. قد ألجموا فارتاع كل لسان أسراهم قد خدروا عن سمع كل بيان. bayan yi magana akan wato mahimmai daga cikin tarihin sayyidina Usman kuma abubuwa da suka faru na ci gaba da matsaloli a cikin gwamnatinsa har ya kai ga yin shahadarsa wanda ya buɗe kofar rigima mai yawa a cikin addinin musulunci. To mutum na hudu wanda ya biyo bayan waɗannan cikon urrashidu na su hudu shine sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali dan Abi Talib kamar da muka ji sunan mahaifinsa Abu Talib dan Abdul Muttalib wanda kuma ya haɗe zuwa ga Abdul Manaf wanda ba ne kuma dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. shi sunan mahaifiyar sayyidina aliyu fatima yar asad bin hashim kusan sayyidina ali za mu iya cewa shine mutum na farko bahashimi wanda ya zama bahashimi ta bangaren uwa da bangaren uba domin babansa bahashimi ne abu talib dan abdul muttalib sannan kuma mahaifiyarsa fatima yar asad shi kuma asad din ɗan hashim ga haka ainihin wato shine mutum na farko da ya zama bahashimin dangi ta bangaren uwa da bangaren uba ɗaya daga cikin mutum goma waɗanda aka ba su tiket ɗin aljanna tun suna da rai ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda suke yan mazazir domin da Abu Talib da Abdullahi mahaifinsa sun zamu iya cewa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko ubansu ɗaya kuma ɗaya daga cikin al rashiduna sannan jarumi sadauki gwarzo mai fasaha mai ilimi mai azanci kuma wanda ainihin wato kowa ya san shi a fagen jarumta da tsayawa akan gaskiya yace an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar litinin ni kuma na karɓi musulunci a hannunsa ranar talata wato kwana ɗaya ta yana ɗan shekara goma a duniya ko takwas ko sha biyu ko sha uku a ruwayoyi da suka zo daban-daban ya halicci dukkan yaƙuƙuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an banda yakin Tabuka su wani yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tare da sayyidina Ali aka yi shi ya ruwaito hadisi 500 da tamanin da shida kuma shine mijin Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka yi masa auren zumunta ko baban Hassan da Husaini da Ummu Kulsum da Zainab da Muhsin ƴaƴan Fatima guda biyar jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ita wannan Ummu Kulsum din ya aurar da ita ga ainihin wato Sayyidina Umar hatta ya Sayyidina Umar ya biyu ya auri Fatima bayan yakin bada sannan ya yi khalifanci na shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in wato shekara biyar duk sayyidina hassan ne ya ƙara ragowar wata shida bayan kashe shi da rigawa suka yi karkashin jagorancin Abdulrahman bin muljim fatima ta rasu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi da wata shida to bayan ta yayi aure ya auri wata mata mai suna ummul banin bintu haram al-kilabiya wanda ta haifa masa ƴaƴa da al-abbas da ja'far da abdullahi da usman suna ya auri wata mai suna laila bintu mas'ud bin khalid at-tamimiyya wanda ta haifa masa ubaidullahi da abubakar sannan ya auri wata mata mai suna asma'u bint umayr ta haifa masa 'ya'ya da yahya da muhammad karami sannan ya auri ummu habiba bint zam'ata wato ta haifa masa ɗa mai suna umar da ruqayya sannan ummu sa'ad binti urwatu bin mas'ud as-saqafi wanda ita kuma ta haifa masa 'ya'ya akwai ramlatul kubra da kuma ummul hasan sai kuma bint imran ɗaya daga cikin wato banu kilab wanda ta haifa masa 'ya guda ɗaya sai kuma umamatu yar zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta haifa masa da Muhammad na tsakiya sai kuma kaulatu binti Ja'far ta haifa masa da Muhammad babba wannan su ne wato zuriyar sayyidina ali قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان sayyidina ali yana da ƴaƴa da yawan gaske domin ya rasu yana da mata hudu da aka guda goma sha takwas ibnu jarir ya ce yana da ‘ya'ya maza guda goma sha hudu da ‘ya'ya mata guda goma sha bakwai wato ‘ya'yansa duka talatin ne har da guda ɗaya ‘ya'yan sayyidina wato aliyu amma duk waɗanda zuriyarsa ta yaɗu ta hanyarsu guda biyar ne akwai kamar da ibnu jarir a qabari ya faɗa da kuma ibnu kasir a cikin al-bidaya wani haya juz'i na takwas shafi na ɗari uku da talatin cewa da Hassan da husaini da muhammadu hanafiya da al-abbas ibn kilabiya da kuma umar waɗannan su ne ‘ya'yansa guda biyar waɗanda ta hanyarsa zuriyarsa suka yaɗu mai yawa suka mai duniya gaba kamar yadda waƙidi wato ya ƙara faɗa a cikin littafinsa mun faɗa a bacewa sai sayyidina ali dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashi sahabi gashi ɗaya daga cikin kalifofi sannan shiryayyu Abubakar da Umar da Usman da Ali kuma cikin mutum goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cike din aljanna sannan kuma ahlul baiti wanda ya fito ta bangarori guda biyu kuma ta hanyar sa ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaɗu ta bangarori guda hudu da Ja'far dan Abu Talib dan Abu Talib da Aqilu dan Abu Talib da Abbas dan Abdul Muttalib da Ali bin Abi Talib waɗannan su hudu ta hanyar su ne zuriyan ahlul baiti suka yaɗu a duniya shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gobe zan bayar da tuta ga mutumin da yana son Allah da manzonsa Allah da manzonsa ma suna son wanda kowa ya gurin a ce shine kamar yadda muslim ya da imam ahmad ibn maja amma wa gari sai aka kira sayyidina wato aliyu aka bashi wannan tuta wanda ya zama shine wannan mutumin da yake san Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa sayyidina ali ya zama khalifa bayan kashe sayyidina usman wanda yan tawaye suka yi kisan gilla sakamakon tunu da suka taso wato na harkar gudanar da gwamnati sahabbai da suke madina bayan kashe sayyidina usman sun yi wa sayyidina ali mubaya'a a cikin wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da aka kashe sayyidina Usman hankalin sayyidina Ali ya tashi sosai ai kira ƴaƴansa ya rufe su da fada yaya zan sa ku tsaro da gadi amma ku bari har ƴan tawaye su haura su kashe shi ya je kulle gidansa jama'a suka tara a kofar gidan sayyidina Ali suka ce ai ba wanda ya cancanci ya zama khalifa sai kai ce to ba zan yarda ai mun mubaya'a a koye ba mu je masallaci wanda yake mu baya mubaya'a sai suka zo masallaci mutane suka yi ta taro suka wato ainihin yi masa mubaya'a wato a matsayin wato ya zama khalifa na hudu kuma cikon khalifofi waɗanda suke wato masu shekara talatin a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan fitintunu da suka faru na kashe sayyidina Usman wato sun yi tsauri sosai domin an yi watsa jita-jita iri-iri kuma an kai wa Muawiya rigar sayyidina Usman ɗauke da jini kaca-kaca sannan an kai wa Aisha labari lokacin tana maka domin dama abin ya faru a lokacin aikin hajji sannan wanda ya sa mutane suka kasu gida uku wasu waɗanda su riga sun yi a ga sayyidina ali suka ci gaba da tabbatar da a su suna tare da shi wasu kuma suna gaya ya za a yi a naɗa wani khalifa sabo ba tare da an yi bincike an bi jinin waɗanda suka kashe khalifa bai bin sa ba ma'ana suna ga bai kamata a yi a ga sayyidina ali ba har sai tukunna an kama waɗanda suka kashe sayyidina wato usman an zartar musu da hukunci wasu kuma da suka ga abin ya yi tsanani an rabu gida biyu sai su suka koma gefe kawai suka kame hannunsu ba tare da wato sun shiga cikin yaƙi da ya faru mai tsanani tsakanin ɓangarorin musulmi guda biyu ba. Masu neman jinin na Usman wanda suka haɗa da Talha da Zubair da Nana Aisha da kuma waɗanda suke wato su ba su shiga cikin kowanne ba. Rashin fahimtar juna game da kowa abin da yake ganin ya fi dacewa da kuma masu hura wutar rikici da fitina wanda ba sa so al'umma ta zauna lafiya a addini da rayuwa suna ta kai gwauro su kai mari yasa aka yi wasu munanan karan batta guda biyu wanda musulunci bai taɓa ganin musifa da tsautsayi da hatsari irinsu ba wato yaƙin jamal wanda aka yi shi tsakanin musulmi kuma kowane ɓangare da sahabbai da manyan mutanen kirki da yaƙin sufaini wanda duk waɗannan yaƙuƙuwa ɗan ɗaya an yi shi a basara da ƙasar iraki na biyu kuma an yi shi a tsakanin iraki da ƙasar sham wanda wannan yaƙuƙuwa ne waɗanda ba daɗin ji ba daɗin karantawa na abubuwan da suka faru na tsautsayi da hatsari da fitina da jarrabawa da Allah ya afka musulmi wanda suka yaki junansu da kansu na dukkan ɓangarorin guda biyu musulmai ne kuma ko ina da sahabbai da manyan mutane wanda aka kashe sama da mutum dubu goma sha uku a cikin watan safar shekara ta talatin da shida bayan hijira ma'auya bai ja da sayyidina ali akan cewa sayyidina ali ne khalifa ba ko sayyidina ali bai fi shi daraja ba ma'auya ya yarda da kansa cewa sayyidina ali ya fi shi daraja ya fi shi girma ya fi shi kima amma shi abin da yasa yake ba zai yi mubaya'a ba sai an tukunna ɗauki fansan wanda suka kashe sayyidina wato ainihin Usman ko kuma a miƙa musu wanda suka kai sayyidina Usman in sun kashe su to ya yadda zai yi mubaya'a shi kuma sayyidina Ali ana sa fahimtar yana ga fara yin mubaya'a tukunna kana daga baya a yi bincike shi kuma auya yana ganin za a naɗa wani kalifan ba tare da an sami an san me ya kashe wancan ba to idan shi ma aka kashe shi ya za a yi haka ya za a yi kenan wannan shine ijtihadin da kowa yake gani ba wai rigima ba ce ta aƙida da bambancin addini rigima ce ta siyasa akan ya za a yi a warware rikicin kashe na Usman da kuma naɗa sabon khalifa kamar da tarihul kulafa na Imam Suyuti da al wani wa Nihaya na Ibn kasir da siyar min alamun nubala na Imam Zahabi da hukubatun min tarikh na Sheikh Muhammad al-Khamis da tarihu Ibn Khaldun musamman shi littafin hukubatun min tarikh na Sheikh Muhammad al-Khamis wanda ya dirasa ingantattun wayoyi da kuma uzurin da kowa yake da shi a bangarorin nan guda biyu wato game da kai sayyidina Usman da kuma khalifancin sayyidina Ali bayan rigingimu masu yawa daga baya aka tsagaita wuta bayan wasu sun daga alkur'ani cewa a zo a yi sulhu daga baya kowa ya turo wakili bayan shekara guda da da sauƙaƙa wuta tsakanin wato yakin da aka yi na Sufaini wanda shi sayyidina Ali ya turo Abu Musa al-Ash'ari shi kuma sayyidina Muawiya ya turo Amr bin al-As wanda suka zo suka tattauna akan yadda za a warware wannan matsala to anan an ruwato yi da dama wanda ruwaye mafi yawan su basu inganta ba daga cikin ruwa da ake karanta wanda wanda ya ruwaito ta ma matsalaci ne abi shi shine wato ruwayan da ake cewa bayan sun tattauna shi a bin al'asu ya tambayi wato Abu Musa al'ashari cewa ka bani bayani cewa sayyidina Usman an kashe shi ne a matsayin an zalunce shi ko shi ya zalunce yace an zalunce shi musulmi ne ko kafiri yace musulmi ne yace ya kamata a bijininsa ko bai kamata a bijininsa ba yace ya kamata yace to ina ga abin da zamu mu nade mu cire su su su biyan gaba daya mu cire sayyidina ali mu cire muawiya daga kan mulki to shi sai amru eh, shi abu musa al-ash'ari ya hawo yace to saboda maslaha na cire sayyidina aliyu na cire muawiya shi kuma yadda amru bin as ya hausa yace to shi ya cire nasa na da na cire nasa amma ni na nada nawa wannan ruwaya ƙarya ce babu ita ba isnadin ta bai inganta ba duk da ta amma ruwayan ƙarya ce domin isnadin ta akwai Abu Musnad wanda makareci ne shi ya wannan ruwaya ruwaya ingantacciya wacce ta zo a cikin musnad na Imam Ahmad shine wato bayan sun tattauna cewa za a bar Sayyidina Ali ya ci gaba da zama a matsayin khalifansa amma za a bar Muawiya shi kuma ya ci gaba da zama a gwamna a kasar Sham har sai tukunna an tattauna yadda za a warware maganar jinin Sayyidina Usman wanda shi Muawiya yake ganin dole sai an kashe waɗannan mutane wannan shine wato abin da ya inganta ba wacce ruwaya ba wacce ta zama musifa ga musulunci da musulmi wannan ya faru a shekara ta wato talatin da bakwai bayan hijira a watan zulkida daga nan mutanen shan suka yi wa wato mu'awiya mubaya'a a shekara ta talatin da takwas a watan zulkida kamar yadda ya zo a cikin tabaqatu ibn sa'ad juz'i na uku shafi na talatin da uku da kuma tarihul kulafa shafi na ɗari da biyu da siyar min alamun nubala da kuma siratul khulafa ar rashidina shafi na 273 قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني a shekara ta talatin da takwas a watan sha'aban hawarijawa suka fito wa sayyidina ali da wasu tuhumomi da ba su da gaskiya a ciki amma sun fake da wasu ayoyin alkur'ani kamar cewa in hukuma illa lillah wa sayyidina ali ya da hukuncin mutum biyu su ko ba su yarda wasu mutum biyu su hukunci ba wanda a ƙarshe tura musu Abdullahi bin Abbas ya tattauna da su ya kore su ya gawo musu ayoyi irin su wato ainihin ayan da take cewa fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha gashi Allah ya ce in rikici ya faru tsakanin miji da mata a tura mai hukunci daga bangaren miji da mai hukunci daga bangaren mace su tattauna yace to in har za a tura wasu su tattauna akan maganar miji da mata ya za a yi a ce ba za a yi da wasu tattauna akan abin da ya shafi jinin al'umma ba haka ne ga musu ayan ya hukumu bihi zawa adalin minkum to gashi maganan wato jinin kashe dabba a farauta Allah ya ce a tura mutum biyu su hukunci in har za a yi hukunci akan dabba dan ba za a yi akan al'umma ba wannan yasa dai aka kure da yawa daga cikin kawarijawa suka tuba suka dawo bangaren sayyidina Ali amma suka ci gaba da dagewa suka ci gaba da kashewa? wato ainihin har ta kai ga suka yaki da sayyidina Ali yakin nan mai tsanani wanda ake kiransa waqa'atun naharawan wanda da ƙarshe wasu kawarijawa su uku suka haɗu a makka bayan wancan yaƙi da sayyidina ali da su wanda ya samu tabbas cewa su ne mutanen nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yace za su fito suna sallah suna wato ainihin karatun alkur'ani addinin su yana kyau gani fiye da naku amma kuma wato ainihin suna fita addinin musulunci kamar yadda ake harba kibiya da ƙarfi ta fita ta jikin dabba ba tare da ta shafi jini ba wannan shine bayanin da sayyidina ali da kansa kuma waɗannan mutane a ƙasar iraki suke kuma a irakin aka yi yakin shi waka na harawan wanda kuma sayyidina ali ne jagoranci wannan wanda har da ya samo ɗaya daga cikinsu da alamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗi ya sujjada ya gode wa Allah cewa ya yaki mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma da ya rayu ya kai zamanin su zai yaki wannan ne yasa hankalinsa ya kwanta to bayan wannan yaki tuntunu da rigingimu sun yi tafaruwa masu tsanani waɗanda dukansu wato wasu suka hura wutar don su ɓata addinin musulunci sai daga baya wasu mutane guda uku wanda ake kira akwai Abdulrahman bin Muljim al-Muradi akwai Albarku bin Abdullahi Tamimi da Amr bin Bukair at-Tamimi waɗannan mutane guda uku suka haɗu a Makka suka yi alƙawari cewa su za su kashe waɗannan mutanen guda uku ma duk a huta shi wato Abdulrahman bin Muljim al-Muradi yace zai je kashe Sayyidina Ali shi kuma Barku bin Abdullahi Tamimi yace zai je kashe Muawiya shi kuma Amru at-Tamimi shi kuma yace zai je ya kashe wato ainihin Amr bin al-As to suka shirya cewa su aiwatar da wannan ta'addanci a ranar 17 ko 11 ga watan Ramadan na shekara ta 40 bayan hijira suka yi alƙawari cewa kowa ya tafi wannan ya tafi Masar shi wato Amr bin Bukair Tamimi ya tafi Masar zai kashe Amr bin al shi kuma Barku bin Abdullahi Tamimi ya tafi wato Sham zai kashe Muawiya shi kuma abdulrahman bin Muljim al-Muradi ya tafi wato ainihin kasar wato Iraki garin Kufa da nin ya kashe Sayyidina Ali to haka dai suka shirya wannan ta'addanci ibn muslim ya je ya kwanto bayan sallar asuba a wannan rana din sayyidina ali ya fito zai tafi masallaci a cikin duhu bayan ya sa wata wuka dafi ya wato sare sayyidina ali da ita aka wanda ya ji masa rauni bayan kwana biyu ranar juma'a abin ya faru ranar asabar lahadi da daddare ya rasu zaka da Hassan da husaini da abdullahi bin ja'far suka masa wanka Hassan ya masa sallah a wato ainihin wato suka binne shi a kufa da daddare shi kuma wani abdurrahman bin muljim wato ainihin aka kashe shi aka kone shi wanda an ce lokacin da aka zo aka kashe shi yana cewa shi shi ba ma ya nadama akan abin da ya aikata saboda tsaba taurin rai da kuma ja'irci irin nasu na fawarijawa wannan da yana na cikin tarihi ko na Imam Suyuti da kuma Tabaqat Ibn Sa'ad Shafi na shi wancan shafi na 71 mutasailan an ikwati al-iman afwan akhi ya musliman abwa wa la yahwani qalbi baka wata ruwa ta nuna daga baya hasan ya tono sai dina ali daga wannan kabari ya zo madina ya binne shi kamar da imamu sudi ya rawaito abubakar bin ayyash a cikin tarihul Kullafa shafi na 71 da ibnu asakir su wato cewa an dai yi sabani akan cewa anan aka binne shi ko kuma an maida shi wani guri Ba karshe dai wannan shi ya kawo karshen wafati ko shahadar sayyidina wato ali bin abi talib a hannun wancan mutum wanda wato da yake da awar mabiyinsa ne amma kuma aka haɗa kai da shi aka wato yi masa ta'addanci wanda daga nan mutanen kufa suka yi wa sayyidina hasan mubaya'a a matsayin ya zama khalifa magajin mahaifinsa kuma iyadda ya zama hakan har ya zuwa lokacin da aka zo za a yi yaƙi suka zuga shi cewa a fita a yaƙi da mutanen sham a sake kwato ɓangaren mu'awiya ita shi bai yarda da a ci gaba da rigingimu tsakanin musulmi ba za ka yi aikawa mu'awiya wasiƙa cewa za a zo a yi sulhu a kawar da waɗannan fitintunu shi zai naɗa mu'awiya a matsayin khalifa don a zauna lafiya aka yadda aka zo aka yi sulhu sayyidina Hassan ya sauka daga nasa ɓangaren ya naɗa mu'awiya daga nan ne aka samu shugabanci na bai ɗaya kuma tun daga wannan rana duniya gaba ki ɗayanta ta zauna lafiya rigingimu suka ƙare sai ‘yan kaɗan da ba a rasa ba kuma aka ci gaba da faɗaɗa jihadi wanda da ya tsaya saboda rigingimu cikin gida kuma aka samu zaman lafiya har ya zuwa ƙarshen wato khilafar shi wato ma'auya wanda wato ya ƙare shekara ta sittin bayan hijira wato bayan ya kwashe shekara ashirin kenan shi kuma sai dina hassan ya rasu a shekara ta arba'in da tara bayan hijira wato bayan shekara tara kenan da yin wannan sulhu wanda an ce guba ce aka ba shi wasu ce a arasuwaye haka da aka ta kawo labarai shi dai ya ce baya zargin kowa don bai san wanda zai laka ba zargin ba ko baya so a kashe wanda ba shi da haƙƙi game da jininsa to wannan shine wato abin da ya kawo da rigingimu kuma aure ya hau kalifanci ya shekara ashirin wanda bayan nan kuma za mu ɗora a gaba mu ji kuma fitintunu da abubuwa da suka biyo baya marasa daɗi haka duka khalifofin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu sayyidina Abubakar ya shekara biyu da wata uku sayyidina Umar ya shekara goma da wata biyu sayyidina Usman ya shekara goma sha biyu sayyidina Ali ya shekara hudu da wata tara sannan sayyidina Hassan ya yi wata shida wanda shine ya cika shekara talatin na khalifanci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu son zuciya a ciki da samar da zaman lafiya da rage yawan rikici da kawo ƙarshen zubar da jini tsakanin musulmi wannan shine kawo ƙarshen waɗannan fitintunu kuma addinin musulunci ya samu zaman lafiya arziki da alkhairi suka yadu kuma aka samu kwanciyar hankali ya musliman ahwa wa la yahwani qalbika daga nan ne kuma tsarin mulki ya tashi daga khilafa ya koma kuma mulki wato ya koma gado wanda a mako na gaba insha Allah za mu bayani akan yadda aka gabatar da gwamnatin bani umayya da gwamnatin abbasiya da kuma irin nasu tsarin bayan wucewa waɗannan manyan mutane guda hudu cikonsu na biyar na hassan wanda da mun ji irin nasarori da alkhairi da darajoji da aka samu ko mun ji irin matsaloli da suka faru a takaice wanda waɗannan matsaloli dama ita matsala ba a son aika yaɗa ta ana karanta su domin daɗa kashe mutane wato gwiwa take kuma sharri in ya faru su ake a takaita shi ba su ake a faɗaɗa shi waɗanda dama a ce masu rubuta tarihi irin waɗannan sharurrukan da a ce ɓangaren nasarori da alherin da musulunci ya samu suke rubutawa wataƙila da ake musu alheri fiye da irin waɗannan maganganu waɗanda har ta kai a wasu makarantu ana tambayan ɗalibai cewa an yi faɗa da mu'awiya da sayyidina ali kaiwa kake goyon baya irin waɗannan kuskure ne mai dama ba wanda bai karanta tarihi daga masdar ɗinsa ingantacce ba sai ɗauka cewa wani rikici ne da ya shafi aƙida ko ibada kuma bayan ko rikici ne na siyasa da wato wasu 'yan matsaloli da kuma kowannen su ba haka kawai ya tayar da rigimar ko wani sababi da ya faru wanda ya zama sababin kaiwa ka ce aure babban sababin ta shine an kashe sayyidina Usman shi gwamna ne na sayyidina Usman na ɗaya na biyu ɗan uwansa ne na uku kuma ga wasu sun kai masa rigarsa kuma sun tuhumta ko sun dingina kisan zuwa ga sayyidina Ali shi kuma sayyidina Ali ya rantse cewa baya daga cikin waɗanda suka kashe sayyidina Usman bai sa ai ba bai goyi baya ba kuma bai yi ba sannan kuma wato da aka ɗin abin ya bata masa rai sannan kuma da aka nemi ya bayar da waɗanda aka kashe waɗanda suna cikin rundunarsa bai bayar ba shi ma ya hakan ne saboda wata maslaha domin kashe su a daidai wannan lokaci wato wata sabuwar fitina ce za ta sake ɓallewa wanda shi kansa aure lokacin da ya zama khalifa ai bai nemi ya kashe waɗannan mutanen ba domin ainihin kashe su a daidai wannan lokacin shi ma yana ga babu maslaha haka suka yi ta tafiya har zuwa lokacin hisam bin Abdul Malik wanda shine ya karasa rabuwan waɗannan mutane da suka kashe sayyidina Usman to da haka dai karshen waɗannan wato ainihin tarihi na waɗannan manyan mutane gwaraza jarumai waɗanda suka ci nasara suka danna matsala suka yi haƙuri har Allah ya ɗaukaka musulunci sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Allah ya yarda da su ya fara musu daraja da ɗaukaka ya ba mu ikon koyi da halayensu wanda suka yi da kuma yafe musu inda suka yi kuskure da kuma ƙara musu daraja. يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان nan nake cewa a madadin mu ɗaukar mana shiri sha'aban ibrahim sharaɗa ni ne gabatar da shiri muhammad aminu ibrahim daurawa a madadin gidan radio freedom nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد قدروا عن سمع كل بيان